un ar mani kopā studijā Mārs Augusts. Sveicināts Mārtiņ, sveicināti klausītāji un skatītāji. Jā, prieks jūs uzrunāt šoreiz tiešajā ēterā. Iepriekšējais raidījums mums nedaudz izpalika, Un, starp citu, jāpaldies visiem, kas um, lūdzāt par ticības brāli Lauru Grīnu un viņa ģimeni. Iepriekšējo reizi mums bija tāda patiešām lūkšanu cīņa, jo mm, Laurim meitiņa bija nonākusi ar kādu saslimšanu slimnīcā un patiešām bija jācīnās. Un slavu Dievam, slavu Dievam, debes tēvs ir ļoti žēlīgs un Jēzus brūcēs mēs katrs esam dziedināts un paļaujoties uz viņu, uz Jēzus brūcēm, mazā meitene diezgan ātri tika uz kājām un tika ārā no slimnīcas. Tā kad liels paldies jums! Uh, kas zinājāt, ar ko es biju nedaudz padalījies. Bet, jebkurā gadījumā, liels paldies katram vienam no jums, brāļi un māsas, kas mūs klausāties, kas mūs paturat lūkšanās, pat nezinot, varbūt tās šādas nianses mūsu dzīvēs. Arī tieši tāpatās es saku, var droši lūgt par Māri, par <laughs> Jā, par mani, par, par Lauru Grīnu un par visiem vīriem, ar ko mēs esam šeit. Uh, Tā kā liels paldies! Mēs arī turam lūkšanās jūs, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un šodien mēs turpināsim mūsu lielo ciklu par ietekmīgiem vīriem Bībelē. Mēs turpināsim iesākt to tēmu par Pāvilu, jeb apustuli Pāvilu. Un šodien mēs ar Māri tā Dievs sakārtoja visu, kad kā mēs ar Māri iesākām pa Pāvilu, tā mēs šodien turpināsim. <laughs> Jā, turpināsim šo tematiku, bet lai e, viss patiešām iet tā kā dabas tēvs grib, lai svētā gara vadība īpaši parādītos visās šajās lietās un lai jūs saņemt arī to, ko dabas tēvs ir sagatavojis. Mēs e, kopā tagad palūksimies un sagatavosim savu sirdi, un es aicinu Māri vadīt mūsu lūkšanā. Paldies, Mārtiņ! Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, par Tavu žēlstību un žēlsirdību, kurš šorīt atjaunojušās par mums. Paldies Tev, ka mēs esam pamodušies šorīt, kungs, ka mēs varam pārvietoties, parūpēties par sevi, ka Tava žēlstība tā ir dos uz, uz katru un ikvienu no mums, un paldies Tev, ka Tavs plāns mūsu dzīvē tas arvien vairāk un vairāk piepildās un īstenojās. Un tas, ko Tu esi ieplānojis katrai mūsu dzīves dienai, kungs, tā ir Tava brīnišķīgā svētība, kur Tu dod katram un ikvienam no mums bagātīgi baudīt. Paldies Tev, kungs, ka Tu turpini mūsos savu darbu, paldies Tev, kungs, ka Tavs vārds nav bijis veltīgs tas vārds, kur tu esi sūtījis mūsu sirdīs, tas iesakņojās, tas ieaugās, tas izaug un atnes augļus un atkal iesējās pa jaunu, lai mēs varētu vairāk un vairāk būt līdzīgāki Tev, kungs, lai mēs tiešām apzinātos to, no kurienes mēs esam nākuši, uz kurieni mēs ejam un kāds ir tavs plāns mūsu dzīvē, lai mēs to varētu piepildīt un īstenot. Un paldies tev arī par šo te laiku, kungs, kur mēs varam pavadīt kopā ar tevi, gan mājās, lasot, lūdzot, laiku kopā ar saviem mīļiem, arī šeit studijā, un es lūdzu tiešām, lai tu svēti katru ikvienu, kurš ir šeit, kurš darbojās pie apraides, kungs, katru ikvienu, kurš klausīsies un skatīsies, un lai tiešām tas vārds, kur tu šodien esi sarūpējis, kā es vienmēr saku, kā sēkla, tas iekrīt dzīvā sirdī, ieaugās, izaug, atnes augļus un pagodina tevi mūsu kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņ Jēzus vārdā. Āmen. Āmen un āmen. Jā. Āmen. Uh, dārgie draugi, atgādināšu mūsu pamatrakstu vietu mm, visam šim lielajam ciklam, un tā ir vecā derība, otrā laika grāmata, 16. nodaļas 9. pāns, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Amen. Nu, lūk, atkal atgādinot šo ideju, kāpēc mēs skatāmies uz šiem vīriem, un varbūt tās kāpēc mēs skatāmies no šī skatu punkta, kad ietekmīgi vīri. Ja? Tad es domāju, ka katrs viens mēs to savā dzīvē esam jau ievērojuši kad uh, eh, vienalga, vai tu esi vīrietis vai sieviete, tu jebkā dzīvojot, kā sacīt, tu ietekmē to, kas notiek tev apkārt. Tu ietekmē uh, sev tuvākus cilvēkus, tu ietekmē tālākus cilvēkus, tu ietekmē savu ģimeni, tu ietekmē savus darbu kolēģus, tu ietekmē savu draudzi, varbūt tās pats to neapzinādamies, varbūt tās dažkārt negribēdams, bet tā tas ir. <laughs> tas, ir tas ir fakts. Nu, lūk, un, um, arī par šīs te pārdomas, ja, kad, kas tad vīru padara vai vīrus padara par tiem, kuri spēj pozitīvi ietekmēt apkārtni. Ja? Kas tad ir šīs lietas? Ja? Un, protams, tā, tas ir tā situācija vai tā pozīcija, ja tā varētu precīzāk teikt, kad tas ir vīrieša emocionālais briedums. Ja, un, protams, vīrieša emocionālais briedums iet roku rokā ar mūsu garīgo izaugsmi ja, un ar fizisko disciplīnu. <laughs> tā, tā tas ir. Un, tajā visā tā tad notiek viena svarīga lieta, kad mēs iemācāmies apņemties vai uzņemties atbildību. Un tas ir, protams, garīgs briedums, šī atbildības uzņemšanās un saprāšanu. Šodien mēs kopā ar Māri paskatīsimies, atgriezīsimies pie uh, apstuļu darbiem un paskatīsimies vēlreiz šo te pravietojumu, kas bija mm, vērsts uz uh, saulu vai kā tālāk viņš tiek teiks tā saukts par pāvilu, ja, par, pēc tam par apustulu pāvilu, Ja, eh, šī rakstura vieta mums bija apakstuļu darbos, 9. nodaļa. Un es to nolasīšu sākot no 10. panta, lai mēs ieraugām visu šo kontekstu. Un eh, tad mēs parunāsimies arī par to, ka, kāds tad ir dievišķais pravietojums, jeb dieva vārds priekš apakstuļa Pāvila dzīves. Pēc cik interesanti, Māri, ka šis vārds tiek pateikts uh, nu, ne gluži viņam pašam tiešā tekstā, ja, bet tas tiek pateikts kādam citam vīram, un šo vīru sauc Ananija. Tātad apakstuļu darbi, 9. nodaļa no 10. pānta. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Ananija, un tas kungs parādībā viņu uzrunāja. Ananija. Viņš atbildēja, še es esmu kungs. Un te tāda bišķiņa repliku, repliku ielkš iekšā, kad uh, Tad, kad tu saproti, ka Dievs uz tevi runā, tad šeit ir ļoti labs piemērs, kā tam atbildēt. <laughs> šeit es esmu kungs. Jā. Es, es esmu gatavs, ko, kas, kas notiek, ko darīt tālāk. Jā. Un tālāk tas kungs viņam sacīja: cēlies un ej uz tā saukto taisno ielu un meklē jūdas namā tarsieti. Vārdā saules viņš lūdz dievu un parādībā ir redzējis vīru vārdā Ananija, ieejam un tam rokas uzliekam, lai tas atkal kļūtu redzīgs. Bet Ananija atbildēja: Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna viņš darīs taviem svētajiem Jeruzālēmē. Un te viņam ir augsto priesteru pilnvaru saistīt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet tas kungs viņam sacīja: Ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis nest manu vārdu tautu un ķēniņu Izraēla bērnu priekšā. Un tālāk 16. pāns, šis te pravietojums, jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Ananī aizgāja un nonāca Danī namā, un viņam rokas uzlicis sacīja: Brāli, Saul, kungs, Jēzus, kas tev parādījās ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtīs, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns svēta gara. Tūdaļ no viņa acīm nokrita kā zviņas, viņš atkal redzēja un uzcēlies, tika kristīts. Nu, lūk, un šeit ir šis te pravietojums, ja 16. pantā, ko Mm, Dievs pasaka Ananijam, <laughs> bet tieši šajā brīdī un šajos mirkļos nesaka pašam Pāvilam. Protams, tālāk mēs lasām korintiešu vēstules un, un vēl kādas rakstu vietas, ja, kur Pāvils iet un um, Dievam lūdz kādas lietas, ja, kur arī šis dzēlons miesā vēl kaut ko, un debes tēva atbildi ir, tev pietiek ar manu žēlastību. Ja, kas tev palīdzēs šajās visās lietās, bet uh, um, tā mana doma šodien ir nedaudz atkal paskatīties kopā ar Māri uz Pāvilu. Nu, kā tu saki, uz šo te interesanto personu, kas e, pirms tam ir tā kā saules, un tad man liekas, ir nedaudz Māri vienkāršāk uztvert, kad, kad, kad, kad nu, tās trakās lietas taisa saules, <laughs> jā, bet tās uh, labās lietas cenšas darīt, darīt Pāvils. <laughs> Kā tev liekas? <laughs> nu, jā, mums jau, tad, kad mēs nožēlojam grēkus mūsu vārdi, mums jau tagad ir jauni vārdi iedot. Ir, jā. ir jā. atklāsme tā grāmatā rakstīts balto akmeni, kas ieliks mums rokās, kur rakstīts mūsu vārds, nu, vārds, jaunais vārds, pēc grēku nožēles. Jā, un Dievs jau uz mums tagad skatās jau kā uz saviem bērniem, kā uz Jēzu. Jā, nevis uz to veco māri, kas ir bijis, kas ir darījis nepareizas lietas. Uh, Un, eh, protams, jā, kad eh, eh, Dieva plāns, jebkurā gadījumā īstenojās gan Pāvila dzīvē, gan arī, var teikt, Saula dzīvē, jo Sauls kļuva par Pāvilu, un Pāvils pēc tam tālāk īstenoja to Dieva plānu, realizēja. Un tas pats notika notiek tavā un manā dzīvē, jo Dievs runāja uz Mārtiņu uz Māri iepriekš, kas bija, ja? un tagad šis Dieva plāns mūsu dzīvēs īstenojās jau Mārtiņa dievu bērnu dzīvē, ja, un Māra dievu bērnu dzīvē. Un tāpat arī katra, kurš klausās, kurš teiksim, meklē dievu gribu, kurš, kurš apzinās to kad, un saprot, ka viņš nav šeit uz zemes vienkārši tāpat, lai, lai tur labi pavadītu laiku, ja, bet ir noteikts mērķis un pilnīgi visam vienalga, vai tas ir koks izaudzis, ja, vai, vai tie ir ziedi, kas aug, vai tie ir Dieva radīt dzīvnieki, kas ir piedzimuši, ne viņi noteikti visi piedzimst ar noteiktu mērķi, ja, ko viņiem, viņos ir ieguldījis un viņa dzīvēs ielicis radītājs. Un tas pats notiek arī mūsu dzīvēs, un ar, ar, tieši ar sauli bija tieši tas pats. Ja mēs skatāmies, kad uh, viņš bija tik greizsirdīgs un, un, un tik labs strādnieks, ja, tā, nu, tāds darbaholiķis nodevies, ja, tā ritīgi, tad Dievs paņēma un pagrieza viņu Eh, šo te, atstājot visu šo deksmi un visu šo vēlēšanos to darīt, tikai pagriez nedaudz citā virzienā, tā lai viņš varētu būt noderīgs dievam. Nevis viņš būtu kļūt vēl lielāks ienaidnieks, pretinieks, kaut gan, kā mēs te runājam, ka savā acīs viņš bija taisns, savā taisnībā, ja, kā, kā šis te farizējs, ja, kad viņš ievēroja visus līkumus un tā tālāk un tā joprojām ņemot vērā viņa pagātni, jaunību, jā, bērnību, jaunību, kur viņš bija mācījies un, un kas bija viņa skolotāji. Nu, es domāju, ka viņš bija perfekts. Es domāju, ka veco derību viņš zināja no galvas, jā, un, un <laughs> bija, bija lietas, teiksim, jā, kas, nu, kas citiem arī nepatika viņā. Jā, bet tas nemainīja šo dievu plānu, un Dieva vēlēšanos viņu lietot tieši kā instrumentu. Un tajā brīdī, kad, kad, kad Dievs viņu sāka mainīt, tad viņš arī pārvietās no šī saula, uh, draudzes vajātāji par Pāvilu. Jā, jā, jā, tieši tā. Un mēs pagājušajā reizē jau runājām par šīm viņām, varētu teikt, nu, trakajām šķautnēm, viņa trakajām darbībām, jā. Ja, kad viņš jau bija sauls un, un par pa, pa visām šīm lietām. Un, protams, pieskārāmies arī tām tematikām, kad nu, kā kādas negantības viņš darīja. Un tajā pašā laikā, kad ja mēs nu, tā kā skatāmies uz to, tu varētu likties, nu, kā, nu, tāpat kā šim te anonīmam, nu, nu, Dievs, nu, klau, nu, nu, tas, tas ir viens traks vīrietis, un kur viņam ir kaut kādi vēl dokumenti, viņam ir uz rokas, ka viņam te ir brīvi turpināt savas trakās darbības, ja? un, un, un, eh, bet Dievs, <laughs> te parādās šī te Dieva visu varenā mīlestība, ja, kad viņš saka, nu, jā, es to zinu. Nu, tu, kā lai tas saka, tu man neko jaunu neatst, nu, neatklāji anonī, ja, un tam līdzīgi, bet man ir priekš viņa mēķis, ko darīt. Un tāpēc um, arī š, šito laiku mēs ar Māri izmantojām un ieguvām vēl kādas papildus lietas, un šodien vēl gribētu nedaudz parunāt par to, uh, cik liela patiešām ir dievišķā žēlastība un mīlestība, uh, Eh, kad viņš paņem nu, tādu cilvēku, kur tik tiešām sabiedrība, pat tā sabiedrības daļa, kā šie saduķeji, kas bija Sinedrionā tajā brīdī, kuriem varētu teikt, eh, Pā, nu, saules precīzi sakot, minēsim, kā saules, ja, uh, centās eh, nu, pakalpot un darboties. Ja? Viņš aiziet pie viņiem, viņš dabū šīs vēstules, ja? viņš tā tad vajā šo kristiešu sektu. Ja? Un, un, protams, nu, tie, tie vīri, nu, zināmā mērā, jā, ok, reku viens censons ir, nu, kāpēc gan ne? No otras puses, eh, mēs, eh, tad, kad lasām viņa paša izteikto, kas viņš ir, viņš ir farizējs. Yeah. Farizējs ar farizēja saduķējiem nesagājās. Un te nu liekas paga. Un man pašam tas bija tāds tā kā kaut kādā mērā pārsteigums, ja, kad nu, no nu vienas puses tu tā kā sev uzbūvē šo te ilūziju, ja, kad jā, nu, jā, nu tas cilvēks bija, nu viņš bija nepareizs, Bet nu, viņš bija tā kā pareizi nepareizs. Ja? <laughs> un te pēkšņi viņš satiekās ar Dievu, un viņš paliek, Pareizi, pareizi. Ja? Bet dzīvē tā <laughs> nenotiek. Reti, kad laikam, bet nu notiek tomēr. nu, varbūt, jā, bet, bet redzot, teiksim, nu, saku, tā, kad tu sāc vēstures faktus pētīt un skatīties, un šī gadījumā nu, nedaudz parokot par, par Saulu, par Pāvilu, tad tu ieraugi klau. Uh, tu savā prātā likies, ka tu esi tik ļoti pareizs likuma pildītājs, uh, Bet, eh, ja mēs paskatīsimies kaut vai no tās sabiedrības daļas, kas ir farizēji un saduķēji, tu jau tur, sauli, tu jau tur esi liekulis. Nu, jā. Tāpēc kā sanāk tā, kad tavs skolotājs Gamalijās, pie kura kājām tu mācījies, kā farizējs, ja, pēkšņi ir kaut kur nolikts novārtā, jo tev tava Nu, kā lai to saka, šī te, es, es viņu nosaucu drīzāk kā apsēstību. Ja? Nu, kad, teikt, kad tev jā. jāvajā tie kristieši, tā sekta tev pašam savās acīs ir jābūt nu, tik ļoti, ļoti pareizam. Ja? Kad tu aizēji pie pretējā klāna, <laughs> pie, pie šiem te nu, saduķējiem, ja, kur tajā brīdī, tāpēc, ka viņi ir valdošie, un tu saki, eju, vīri, nu, man ir tāda situācija, iedodiet man tās pilnvaras, es iešu un darīšu. Ja? Nu, tāpēc, ka droši vien, ka farizēji nevedīja Tagad nedēļ tās pilnvaras, un viņiem nebija tāda iespēja, tāpēc ka viņi nebija <laughs> tajā brīdī pie valdīšanas tik lielā mērā. Ja? Un te liekas, pagaidi, mm, kur tad ir tā pareizība? Ja? Un, un kāpēc es par to tā pieminu, kad um, patiešām dieva žēlstība un mīlestība ir tik liela, kad uh, pat tādu cilvēku. Nu, ja, Jā. ja nu gadījumā tu sevi visu laiku šausti un saki, nu, tu esi briesmīgs un, un kā Dievs tur nevar manī tikt galā, tad, tad tu ieraugi saulu ar visa viņa <laughs> izdarībām. Un pēkšņi varbūt tās kāds saka, bet viņš ir trakāks nekā es. Un ja Dievs var viņu paņemt un izmainīt Jēzus līdzībā, uh, tad, tad jau ar maniem laikam arī nav pagalām pa pavisam, vai ne? Nu, varētu tā būt, jā. Nu, protams, ka diezgan bieži cilvēki ļoti kritiski skatās uz sevi un, un es pats personīgi esmu runājis ar cilvēkiem un viņi teikuši, ka nē, nu viņi tādi grēcinieki, ka viņus draudziet nevar, jā. Bet uh, ja mēs skatāmies uz šo cilvēku, protams, Pāvēlam bija šī deksme, jā, viņš dega par, par šo te pareizību, par pareizām attiecībām ar Dievu, kurām vajadzētu būt balstītām tieši uz bauslību. Jā, bet pēc tam mēs lasot eh, Dievu vārdu un arī Kristus, kad atnāca, viņš teica, ka bauslība jau dod tikai grēka atziņu. Jā, kad cilvēkam šī, šo te grēku var piedot tikai un vienīgi Dievs. Un, eh, ja cilvēks sevi tādā veidā noniecina vai teiksim, ir aizdedzies ar to, ka nu, viņš ir tik, tik slikts, jā, ka nu, viņš, viņu Dievs vairs nekādīgi nevar izmainīt un nevar piedot, tad lūk, re, kur ir piemērs. Jā, šī saule dedzība, viņa paštaisnums, jā, viņa vēlēšanās pierādīt visiem, ka viņš ir labākais, pareizākais un taisnākais, to Dievs paņem un lieto, lai varētu celt savu draudu, celt savu valstību. Un tas pats, es domāju, arī mūsu dzīvē ir. Manā dzīvē arī bija lietas, jā, kurās es uzskatīju sevi par pārāku, par citiem labāku, gudrāku, uh, Nu, un, ja es esmu gudrs un skaists, tad kas man puši pārplīs tagad, <laughs> jā. jā. Bet arī šīs lietas Dievs paņēma no manas dzīves, viņš tā, Dievs, Dievs tās izmainīja. Ja, es tagad skatos uz lietām nu, ļoti daudz savādāk nekā es skatījos kādreiz. Un, paldies Dievam, man ir vairāk iecietības un pacietības un, un, un, un uh, iejūtības noteikti vairāk. Es ieklausos cilvēkos, jo kādreiz, kad tikko cilvēks man kaut ko stāstīja, viņš pateica divus vārdus, man jau bija gatava atbildi. Ja. ja <laughs> tad, tad tagad, paldies Dievam, es, es, es, es jau varu noklausīties. Ja, un, un, uh, neteikt varbūt uzreiz arī neko, tāpēc, ka jo vairāk es esmu tuvāk Dievam, jo vairāk es lasu un lūdzu, jo vairāk es saprotu, cik maz es zinu. Jā, bet ir ļoti svarīgs moments ir dzirdēt Dievu, un Dievs runā mūsu sirdī, Dievs runā mūsu prātā, un Dievs runā arī caur cilvēkiem, par ko mēs ar tevi arī runājām, kad Dievs lietoja Ananī, jā, it kā uh, cilvēku no malas, kurš vispār nepazīst un nezina, dārgie draugi. Ļoti, Dievs ļoti bieži lieto cilvēkus no malas. Ļoti bieži. Manā dzīvē, un es ticu arī Mārtiņa dzīvē, ir bijuši cilvēki, kuri ir atbraukuši no citām draudzēm, kas kalpo pie mums draudzē. Un gandrīz jāsaka, tā kā tā samārieta teica, viņš man visu taisnību pastāstīja. <laughs> no cita kontinenta. jā, no cita ne? kontinenta, jā, nu, nu tieši tā. Tāpēc, kad Dievam ir viņa trauki, tie, kas ir paklausīgi. Un, ja cilvēks, kurš ir uh, dedzīgs savā darbībā, dedzīgs savos meklējumos, un viņš pievēršās Dievam un ļauj Dievam sev mainīt, tad Dievs šo te dedzīgumu, šo te paklausību, šo te mīlestību pret cilvēkiem, viņš kultivē, uh, pavairo un lieto jau šo cilvēku, lai varētu, teiksim, tādus uh, pāvilus, saulus, teiksim, pā, ievirzīt tajās vietās, lai viņi kļūtu par pāvilu. Un, ja mēs runājam par Ananī, ko tu arī lasīji, ja, tad uh, Pirmais bija, bija uh, pa, pa, par to, ka Ananija bija dzirdēja Dievu. Ja, Ananija tiešām dzirdēja to, ko saka Dievs, jo, jo kad mēs lasām šeit, uh, Dievs saka, Dievs viņu parādībā uzrunāja, viņš atbildēja, še es esmu. Ja. Otrs interesants aspekts ir, Ja, viņš teica, celies, ej uz tā saukto taisno ielu un uzmeklē jūdas namā tarsiet vārdā saulu. Viņš lūdz Dievu. Tātad tas, ko Gamaliels <laughs> Saulam bija iemācījis ļoti labi, tas ir lūgt Dievu. <laughs> ja, ja viņš Dievu lūgt nemācētu, ja, un uh, Dievs šo te lūkšanu nebūtu dzirdējis, viņam nebūtu uz ko atbildēt. Un arī katram no mums, dārgie, mums būs lūkšanām nav jābūt perfektām. Mums ir vienkārši jāvēlās būt šīs attiecībās ar Dievu un jāļauj Dievam mainīt mūsu dzīvi, ja mēs tiešām to vēlamies. Un tad Dievs atradīs Ananī, Dievs atradīs cilvēku kurš viņu dzird, kurš paklaus. Ja? Eh, priekš saula tajā brīdī, eh, ja Dievs uz viņu personīgi būtu runājis, es domāju, ka viņam būtu ļoti sāpīgi un iespējams, ka viņš pat eh, nu, nepieņemtu, ka to saka Dievs. Bet šeit viņam vajadzēja arī šo fizisko apliecinājumu tam, ka Dievs ir dzīvs, ja? ka nav, viņš nav tikai gars vien, bet viņš ir dzīvs, un kad uh, Dievs ir spējīgs atsūtīt vārdu miesā. Jā, tāpat kā Kristus piedzima ja, un atnāca šeit uz zemes pie mums. Tāpat Dievs paņēma Ananiju, aizsūtīja pie saula, lai tā būtu dzīva liecība saulam par to, ka Dievs viņu dzirdēja un Dievs ir gatavs viņu lietot. Zini, kā, es uzreiz pielikšu vienu lietu klāt. Redz, pirmkārt, eh, Sauls eh, viņš ir mācīts nu, vecajā derībā. Ja? Nepar vēl teikt, ka viņš, viņš pats liecina, ka viņš ir mācīts pie Gamaliela kājām. Tā tad m, mm, pats, pats sākums radīšanas stāsts un vārds top. Mies, ja, un jā. vārds top. Jā. Tad nākošā lieta. Viņš dzīvo, viņš ir dzimis Tarsā, Kilikijā. Ja. Tā ir vieta, kas ir piesātināta ar um, grieķu kultūru. Jā. Grieķu kultūrā uh, arī, ja paskatās, tad arī ir šis te, kad uh, izteiktais vārds vai viss ir radies no logosa. Jā. Un viņam, tā kā tu tikko teici, ja, tas viņam bija ļoti, jau tā varētu teikt, mega svarīgi. Jā. Ja? Un Dievs to zināja. Bet, eh, zin, kas man uzjautrināja, nu, vismaz latviešu tulkojumā šeit ir interesanti teikt, ka uh, to, to saka Dievs Ananijam, jā, jā. ka viņš lūdz Dievu. Jā, jā. Ja? Ne, nevis viņš runā ar mani, viņš jā, ir atnācis jā, pie jā. manis, uh, bet viņš lūdz to dievu, ko viņš ir iemācījies, jā. kas viņam ir pasniegts, jā. ar kuru visu dzīvi viņš ir dzīvojis, un kura uh, idejas vārdā viņš īstenībā vajā draugu, vajā Kristu. Jā. <laughs> un, un tas, tas man arī liek uh, atkal aizdomāties, kad uh, klau, varbūt tās, tās dažas lūkšanas vai daudzas lūkšanas, ko mēs nedodies kā sacīt, mēs esam izteikuši. Mēs, mēs īstenībā mēs neesam sarunājušies ar patiešām dzīvo Dievu. Mēs esam varbūt sarunājušies ar mūsu iztēles dievu, Arī. ar uh, tradīcijas dievu, Jā. ar uh, iemācītu tēlu, nu, var, tas, tas nav, protams, fizisks, nu, tā kā sacīt, taustāms, tas nav elku tēls. Jā. Jā? Bet eh, tas ir tēls, zināmā mērā elku tēls, kas ir mūsu kā, nu, apziņas auglis, bet, bet tā nav patiesība. Jā. Ja? Un eh, šeit atkal <laughs> mēs to varam ieraudzīt pie saula, Jā. kad tāda nianse ir. Un tajā pašā laikā, ja, atkal Dievs Viņam ir savs plāns, viņš skatās uz to sirdi, viņš meklē tādu sirdi, un viņš pievēršās un tik tiešām un atklājās viņam. Ja? Nu, tas, tas, tas ir patiešām pārsteidzoši. Un šeit patiešām, darbie draugi, eh, jo eh, mēs ar Māri vairāk iedziļināmies eh, nu, Saula, ja Pāvila dzīvē, jo vairāk papētām vēsturiskos faktus. Uh, par vidi, kur viņš ir dzīvojis, eh, par sabiedrību, par viņa ģimeni, eh, par eh, tā laika kultūru. Ja? Tur ar vien vairāk un vairāk teiksim, atklājās dažādas nu, šī cilvēka šķautnes. Atklājās, es teiktu tā, ka atklājās cilvēciskais ja, cilvēks. Jā. Nav, jo nu, tā nu tas ir, kad uh, jo īpaši, kad ja mēs skatāmies uz šiem kā mēs viņus saucam, patriārhiem. Ja, vai tie būtu vecās derības patriārhi, vai pēc tam tagad ir Pāvils un Pēters, ja, tur, um, nu, Matejs, Jānis apustuļi, ja, kas ir evaņģēlīgi, ja, un visi šie te, uh, gadiem ejot uzslāņojās virsū, nu, Un pie tā, atklāti sakot, ir atkal uh, pielikuši roku mistiķi, gnostiķi un visi jā. šie puiši. Jā, jā, kad uh, pieliekās klāt kaut kas tāds mm, nu, ļoti pārdabiskais. Un tad gala rezultātā liekas, ka ši, vai šie cilvēki vispār ir tādi dzīvojuši, vai tas ir kaut kas tāds, nu, uh, kaut kas nu, tāds nu, neiespējams, kaut kas. Ja? Bet, ja mēs atgriežamies pie vienkāršā vārda, pie evaņģēlīja, pie Bībeles, pie patiešām nevis izdomātiem vēsturiskiem faktiem, bet vēsturiski, vēsturiski faktiem, kas ir nu, piefiksēti, tad mēs sākam konstatēt, ka tie izrādās bija vienkārši cilvēki. Un reizēm, ja mēs runājam par sauli, atkal uh, tad nu, gluži pat viņi nebija vienkārši cilvēki, viņi bija ārkārtēji <laughs> cilvēki. Jā. Ja? Tad tajā, tajā visā lietā. Un, eh, tā, tāpēc arī tā, tā saruna, ko mēs ar tevi runājām, kad mēs gatavojāmies, vēl viena tāda nianse, kad eh, nu, ja, ja Sauls nu, savā acīs centās būt taisns, tad um, varbūt sabiedrība, tā daļa, kur viņš grozījās, šie farizēji, jā, tad atkal šie saduķēji, visas šīs lietas. Un, tāpēc, lai viņš tā kā piepildītu šo savu mērķi, vajāt, ja, draugi patieso, ja, Kristus miesu, ka viņš tā kā pārmetās kaut kādā veidā no saviem farizējiem, viņš aiziet pie saduķiem, paprasīt šīs pilnvaras. Ja. Tad, ja es tā kā nu, no nu, nu, nu šodien, ja, nu, nu, paskatīsimies bišķiņu kaut kur, nezinu, televizorā vai tur rāģiņā un tā tālāk. Te no vienas partijas cilvēks pāriet uz otru partiju, ja. Nu, vēlēšanas jau ir, kā sacīt, beigušās, Jā. viss notiekās, nu tagad būtu jāstrādā, klikts un kaut kas notikās, ja, un tagad eh, līdz nākošām vēlēšanām ir kaut kāds laiks, un viņš ir jau tur kaut kur citā nometnē. Uh, Nu, kas parasti notiekās, ja tur nezinu, Facebookos un tā tālāk. O, tā, tā, tā, tā, tā, ja. nu, tad stādieties priekšā. Nu, šeit ir tā, ka pat tā nav partija, tas ir nu, dzīvesveids, ja tur ir farizējs, saduķējs, domāšanas veids, no mazas, kā sacīt, ehm, bērna kājas ar mātes pienu <laughs> ieaudzināts, ja, ka tu nu, nevar būt tā. Ja. Nu, vieni tā tad ir par to, ka augšām celšanās ir, otrs saka, ka nav. Un kā satiekās, tā lamājās. Jā, nu, varbūt tās rokas nevicina, bet nu, iet karsti. Un pēkšņi šāds cilvēks, kurš tā kā sacīt, visu laiku ir vienā nometnē, aiziet pie tiem otriem, tāpēc ka tajā brīdī nu, viņi vienkārši ir valdībā. Un pasaka, iedodiet man papīrus, un es iešu tur darīt lietas. Nu, es domāju, ka eh, nu, nebija tā, ka viņi tādu dziļu cieņu tā kā, <laughs> labi, puisis, mēs tev kā sacīt iedosim, un tagad dziļā cieņā. Jā. Drīzāk bija tā, jā, labi, labi nu, forši tu mūsu vietā to melno darbu padarīsi. Mums jau nav grūti iedot tos papīrus, un tad ej. E, kāpēc atkal par to saku, lai mēs vēlreiz un vēlreiz padomātu, ja, kad, nu, kad Pāvila, jeb Saula dzīve, viņa nebija vienkārša. Yeah. Un pēc tam, kad viņš satiekās ar Jēzu Kristu, kad sākās šī pārvērtība, redziet, eh, arī tad, kad es satikos, ka Mārcis satikās, es ticu, ka arī jūs, darbie draugi, varbūt tās jūs kopš dzimšanas esat baznīcā un nu, kopš mazām kājām, kā sacīt, tur kristīti, iestiprināti, iesvētīti. Nu, viss, viss, kas ir vajadzīgs, viss ir izdarīts, jā, tur visas tradīcijas. Tur, uh, viss ir labi ja, šajā jomā. Bet, bet kad notiekās šī patiešām satikšanās ar Kristu, tad, kad tu saproti, jā, tā vecmāmiņa, vectētiņš, ko man stāstīja un ko priesteris stāstīja, ka tā ir patiesība, Jēzus ir dzīvs, <laughs> viņš ir mans glābējs, viņš ir mans pestītājs, viņš ir Dievs, ja, re, ko viņš ir. Ja, tad eh, tālāk tik un tā ir vajadzīgs laiks, lai tas, kas ir mūsu dēseli, jeb raksturs, viņš tiktu izmainīts. Ja? Lai Dieva vārds, to, ko Mārcis Lūkšanā teica, kad viņš nāk mūsu sirsniņā, viņš tiek uzklausīts, viņš tiek pieņemts. Kā es saku, ja, kad ir šīs trīs pozīcijas, kad mēs domājam kā Kristus, kad mēs runājam kā Kristus un kad mēs rīkojamies kā Kristus. Ja. Ne par velti arī šis te pats uh, Eh, Pāvils, viņš runā par šo ticību, ka no ticības jūs esat taisnot. Ja? Atnāk Pēters, viņš saka, jā, bet pielieciet arī darbus klāt. Ja? Un citreiz šiem vīriem sanāca izsavienojums ja? <laughs> savā starpā. Kaut arī viņi abi divi e, pieder Kristum. Ja? Un, un, ja mēs atkal par to runājam, kā par Pāvilu jau šajā jaunajā cilvēkā, tad ik pa brīžam šī izsavienojuma sanāca atkal, man liekas, mārtā dēļ, kad nu, Viņš ir karsts. Ja? Radikāls. Viņš ir radikāls. Viņš, viņš, ir, <laughs> viņš ir vienkārši, kur es eju, tur tā jābūt. Ir, ja? Un visu. Es tā teicu. Ja? Un, un te pēkšņi tas pats Pēters ja? vai, vai vēl kāds, ja? viņš ierauga. Un uh, viņš ierauga viņu varbūt no tā, kas kā viņam no mazām dienām, kā viņš ir izaudzis, kā šis te farizējs. Nu, Pagaidi, Pēter, ko tu dari? Tu liekuļo, <laughs> jā, jā. bez mazliet, viss es tev te draudzes vietā uh, priekšā atmaskošu. Neiz pieiet klāt, ja? pēc tam, protams, viņš raksta <laughs> vēstulēs, ka, ziniet, ja ir tāds notikums, tad uh, zem četrām acīm, ja tur nē, tad uh, ņemiet klāt Jā. tur brāļus un tā tālāk. Bet uh, līdz tam ir jāizaug. Un, un, un te ir tas interesantais, ja, kad mēs viņu ieraugām un Tā kā es arī, tev, kad mēs runājāmies, kad vienā brīdī uh, viņš ir šis gamelēlis, skolnieks, nu, nu, nu viņš, viņa dzīvē Dievs ir darījis tā, ka viņš ir izaugs no tā, un viņš tagad ir kopā ar Barnabu. Ja, un varētu teikt, ka viņš ir kaut kādā mērā tā kā Barnabas arī nu, šīs skolnieks, līdzdarbinieks teikt, ja, un, un tam līdzīgi. Nu, lūk, jā, un tāpēc, pirms mēs ejam tūlīt tās muzikālā pauzē, es gribētu novēlēt, darbie draugi, lai, ja pat tev ir bijis uh, šis dzīves periods, kad Sauls saka, es esmu mācījies pie gamalieka kājām, ka tev ir kāds garīgs vadītājs, skolotājs un tu reliģijā esi ļoti izglītots, tad es gribētu, lai arī tavā dzīvē būtu tāds Barnab, kurš uh, tevi vairāk un vairāk iepazīstina ar Jēzu Kristu, mm. kā ar kungu un glābēju. Varbūt tās tev vēl kāds vārds, un tad ejam muzikāla pauzē. Ejam muzikāla pauzē, jā. Slai to kungu to kungu, kas man padomu dod. Un pat naktī mani pabaro, es slavēju to kungu, es slavēju to kungu, kurš man padomu dod. Un pat naktī Sandro slavēju to kungu, es slavēju to kungu, kurš man padomu dod. Un pat naktī mani pabaro. Jā, brīnišķīgi slavēšanas dziesma. Man liekas, ka ļoti, ļoti, ļoti mūsu tēmā. Jā, <laughs> Jā Mārta, vēl izakcentēja vienu ļoti interesantu lietu. Uh, E, par šo notikumu, kad um, Sauls e, lūdz Dievu, un tur tālāk ir jā, saistībā ar Ananiju. Jā, tikko runājam par to, kad, kad uh, Sauls redzēja arī parādību, un tieši parādībā Dievs viņam parādīja Ananiju. Tā tad ir iespējams arī, kad uh, ja varbūt kāds no mūsu klausītājiem vai skatītājiem ir redzējis kādu sapni, jā, vai parādībā redzējis cilvēku, un šis cilvēks uh, Eh, uz viņu, viņu ir uzrunājis, eh, iespējams, ka to ir sūtījis Dievs. Mēs nevaram noliegt tādas lietas, jo šī garīgā pasaule ir īsta un iespējams, ka tā ir reālāk pat nekā fiziskā, <laughs> kurā mēs dzīvojam reizēm. Un, uh, Es domāju, ka tas būtu ļoti labi, ja katra cilvēka dzīvē būtu šie, šāds paklausīgs ananija, kurš tiešām dzirdētu Dievu, būtu paklausīgs viņam labi ar saviem iebildumiem, ja, kā viņš teica par, eh, par sauli, ja, kad viņš tur Jeruzalemē svētos vajāja, un viņam ir vēstos arī tagad šitien te Damaskā, ja, darīt pāri. Un nu, neskatoties uz to, Dievs, Dievs to noliek vispār malā, Dievs nedzird šos te iebildumus, tāpēc, ka Dievam bija konkrēts plāns no saula izveidot pāvilu, ja, uh, Un šī gadījumā viņam bija nepieciešama sananija, kāpēc? Tāpēc, kad uh, saules lūdz Dievu, un viņš arī uh, šī parādībā bija redzējis jau šo cilvēku. Tātad nevarēja sūtīt tur citu, tur bija jāiet ananijam, jā, tāpat arī mūsu dzīvēs. Mēs, Dievs neatsūtīja pie mums nevienu citu, bet tieši to cilvēku, kur mēs pieņēmām, kurš mums stā uh, pastāstīja par Dievu, kurš uzaicināja mūs uz draudzi, jā, un kurš izdarīja pilnīgi visu, lai mūsu dzīves izmainītos. Un tāpat šeit uh, Eh, Ananī bija šis instruments tieši, lai eh, šo iedarbinātu eh, tālāk, varbūt tā teikt, ļautu tālāk darboties šim dievu plānam, kurš dievam jau bija no paša, paša sākuma. Nu, jā, jā. Un, un, un cik interesanti, jā, kad jā, pat, pat nu, nu, par Ananiju nedaudz. Es viņu tā kā mēģinu saprast, jo nu, viņš ir dzirdējis to, ko um, Sauls ir sadarījis Jeruzalemē. Tā tad um, varētu teikt, ka viņš ir nu, iztīrījis Jeruzalemi no kristiešiem. Ja? Nu, ja tā. un, un te, te viņš parādās še, šeit. Ja? Un, un viņš tā, oh, kas, kas Akal tas trakais ir šeit, un viņš, viņš patiešām ir šeit, un man ir pie viņa jāiet. Dievs, nu, tu tā kā nopietni, ja? <laughs> tu nopietni kā to, ja? Bet eh, redzēt, eh, to mēs varam mācīties, kad pat. Eh, jā, ja mēs ticam, tad arī mums var uznākt šīs šaubas jā, jā. par tajā, ko Dievs saka, vai, vai patiešām. Jā, jo tas ir kaut kas ārpus mūsu rāmjiem, uztveres, domāšanas. Jā, pie tam vēl nu, nu, piedod man, nu, ja tev blakus mājās ir pusmāja arestēta tur, un, un nezinu, kas ar tiem cilvēkiem ir noticis, vai vispār kāds no viņiem ir dzīves palicis vai vēl, un tu saproti, ka šis cilvēks tūlītās dodas uz tavu māju, un Dievs saka, viss kārtībā, izej ārā, parunājies ar viņu. Ja? tad, protams, tev būs tā, mm, Dievs, es tā kā tevi dzirdēju. Jā. jā. <laughs> jā. Bet, bet tā, mēs arī teicām, ka mm, nu, Ananija viņš bija iemācījies dzirdēt Dievu. Jā. Viņš mācīja to darīt, un, un tas, ko viņš arī vecā derībā pravieši, ja, še es esmu kungs. Ja, jā, viss. kā Samuels teica. Jā, jā to visdrīzākais, kad uh, viņš šīs lietas bija lasījis, jā. jo tā ir vecā derība, un tur šīs lietas viņš bija iemācījies. Nu, atkal mums viens, nu, kā sacīt, tāds punktiņš, kad uh, Eh, nu, lasi Bībeli, mācies un paņem šo te vārdu sēklu. Nekal pantiņus vienkārši iekšā, Jā. jo pantiņš šī gadījumā nederētu, bet eh, te ir šī te dzīvā komunikācija ar Dievu. Viņš saprot, ka tas ir Dievs, un līdz ar to viņš arī atbild ar vārdu uz vārdu, šeit es esmu, ja, un mhm. tāpēc arī viss šīs lietas notiekās. Un tas, tas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi, draugi. Eh, it kā tāds uh, nu, neliels nu, jaunās derības fragments, bet cik daudz mēs ieraugām. Ja, ja mēs tagad š, tieši skatāmies uz šo apakstu darbu, 9. nodaļu, no 10. līdz 18. pantam, ja, cik daudz jau mēs ieraugām šīs nianses šeit, ko gars mums uh, ver vaļā un Dievs mums māca. Nu, tas ir ļoti, ļoti būtiski, draugi. Nu, jā, un, um, Tad vēl kādas lietas, nu, ja mēs runājam, jau par, atkal par Pāvilu, tad um, man patīk brīnišķīgi redzēt to, kā Dievs darbojās pie viņa dzīvē. Jā, tā tad, uh, kad ir uh, tā sākotnēji, viņa bērnība, jaunība, jā, ir šīs gameliels, farizēji, visi šie, šie te notikumi, viņā, viņā jau ir ielikti nu, Dievu vārda, kā sacīt, pamats, kā viņš to izmanto, tas ir cits jautājums, Ja? Bet tad, kad notiek šī patiesā satikšanās ar Dievu, un viņš, kā sacīt, ir šīs pārmijas, viņu pārliek uz pareizām sliedēm, viņu sāk uh, apmācīt, un tad, tu, ko es jau teicu, cik svarīgi, kad mūsu dzīvē ir šādi cilvēki kā Barnaba, ja, kas ir uh, ar tevi kopā, kas ir kā skolotājs, kā audzinātājs. Nu, kā Pāvils vēlāk saka, ja jums ir daudz skolotāju, bet jums ir maz tēvi, ja, kas parūpējās, kas aizliek vārdu. Jo principā bez Barnabas ja, un bez dažiem šiem īpašajiem, ja tā teikt, varētu sūtītajiem vīriem. Nu, Pāvils nekad nebūtu Pāvils, viņš nebūtu draudzē pat pieņemts. Tieši tā. Barnabas viņam pasniedz roku. Jā, jo viņa, viņa uh, darbi un liecība par to, kāds viņš bija cilvēks, nu, nu reāli viņu bija, varētu teikt, nogriezusi un noizolējusi no kristīgās sabiedrības Jā. tajā laikā. Un tāpēc ir tik svarīgi, kad, cik interesanti, ka par Barnabu pašu daudz neko nesaka, ja, Dieva vārds, bet uh, šī viņa rīcība ļoti skaļi runā. Jā. Kad uh, cik viņš bija dievbijīgs un cik viņš arī ļoti dievu uh, dzirdēja, mm. kad uh, viņš paņēma kā, savā paspārnī šo cilvēku. Un es domāju, ka um, Pāvils nu, viņš nebija tas vienkāršākais audzējs. <laughs> Tā varētu būt. Jā. Ja, ja mēs uh, uh, varbūt nedaudz pozicionējam šīs te, uh, dieva attiecības ar saulu, uh, un Barnabas attiecības ar Pāvilu. Tad gan Barnaba redzēja viņa deksmi, gan Dievs redzēja sauli deksmi. Ja. Tātad uh, Barnabam bija šī te gudrība, šo te deksmi, kas viņā ir, uh, ļaut tai pieaugt, izkristalizēties un lietot tieši draudz celtniecībā. Dievs savukārt atkal redzēja to viņa ļaunuma deksmi, kuru viņš pārvērta šī te pareizajā un labajā, ja? lai viņu varētu ievirzīt šī te pareizajā vidē, lai viņš kļūtu par instrumentu Dievu rokās. Un tur 16. pantā ir arī Ananijam viņš saka, es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš, un tās ciešanas jau sākās tad, kad uh, viņu neviens nepieņēma. Jā, kad jā. Barnam līdz tam brīdim, kamēr Barnam viņam pastiep roku kopīgai kalpošanai, līdz tam brīdim, man liekas, 13 vai 14 gadi bija, uh, kad viņš bija viens pats, viņu neviens nepieņēma, jo visi no viņa baidījās, tā viņa slava pēdiņās, jā, un, un tās atskaņas bija tik šausmīgi lielas, jā, kad, kad, kad nu, viņu vienkārši nevarēja pieņemt, jā, jo visiem bija bailes. Jā, jā, un tas ir ļoti būtiski. Paldies, Mārtiņ, tieši par šo iestarpinājumu. Tas ir ļoti būtiski, jā, draugi. Uh, kad eh, nu, citreiz mēs atkal uztaisām tādu, kā to saka, tādu reliģiozu dogmu, ja tā varētu teikt. Uh, It sevišķi, ja paskatās tādiem nu, jaunākiem brāļiem, draugiem, un tā, un viņi saka, jā, mani te neviens nesaprot, un nu, viņš tikko kā, kā no pasaules iznācis, un viņš kā, ir dedzīgs, viņš ir karsts. Jā, jā un viss vis, vis tā kā, nu, nu pat skries, nu pat kalpos, jā, bet tieši tā kā, tā kā <laughs> Pāvilam sākumā, nu pat skriešu, nu pat darīšu, nu, nu tāds ir viņa raksturs, jā, jā. nu runātājs, runīgs, jā, nu ne par velti tur, ik pa brīžam, tad, kad uh, Dievs viņam teica, iet pie šiem pagāniem darboties. Viņš aiziet atkal sāk ar uh, saviem tautiešiem tur ņemties un darīties. Ja? Un, un, un tad viņš to droši vien dara <laughs> savā farizēja. Pēkšņi izlaiž ārā vecais farizējs. Ja? Un tie ak, dieniņās atkal šīs te vajag viņu apklusināt. Jāņem akmeņi, jo citādāk viņš neapklusīs. Jā. Ja? Citādāk tas rādio neapklusīs, ja nesadauzīs to korpusu. Ja? Nu, skarbi, jā. Un, un, un, No otras puses, mums liekas tā, ka uh, nu, tāds it kā perfektais, ja, un viņu dēļ dievu nomētāji, bet um, te ir tā. Te ir tā viena nianse, draugi. Tad, kad eh, es domāju, ka arī jūs savā dzīvē, ja jūs būsiet godīgi, piefiksēsiet vienu lietu. Uh, citreiz mēs mēdzam pārspīlēt. Yeah. Mēs sakām, o, mani tur vajāja, tur man tur vēl kaut kas un tā tālāk. Un tur, nu, nu, kāpēc tad tev tās vajāšanas bija? Un, ja mēs būsim godīgi pret sevi, pret Dievu un pret pāriem cilvēkiem, tad reizēm mēs ieraudzīsim to, ka uh, eh, varbūt tur bija muļķums, Un Dievs tev nebija tā teicis, ne tā runāt, ne, tā, ne uz to cilvēku, ne tajā laikā, ne tajā brīdī, Jā, ne ar tiem vārdiem. Ja? Tev varbūt tās bija vienkārši jāiztaisa mute un jādarbojās, jāparāda dievišķā mīlestība darbībā. Bet vieglāk, tā kā vecajam saulam, ja, Pāvilam, vieglāk, es tā esmu pieredzis, es šauju ārā, Ja? Un, ja mēs atkal sapratīsim tā laika šo sabiedrību, draugi. Nu, tā laika sabiedrība bija ļoti, ļoti tāda. Nu, teiksim, karsta, uzvilkta. Jā, jo tur aizjot tirgus laukumā, uzkāpjot uz kaut kāda akmens, nobļāvies, un tur bija vesels pūlis riņķī, un tu varēji sākt runāt. Un tad arī tie, kas, kad redz, kad ir pūlis, jā, tad arī tie viņa viņa bijušie <laughs> farizēji un saduķēji tie nāca klausīties, ko tam viņš te tagad runā un kas tas tāds ir. Ja? Nu jā, un tajā pašā laikā, skatos, mums laiks atkal kaut kur aizskrējis, tajā pašā laikā uh, ir Romas impērija jā. un ir Grieķi, Ja, un Romas cilvēki, ja, nu, viņi tādi vairāk tā kā militāri vērsti, viņš tāpēc bija arī Jēzum šis te cilvēks, kurš teica, tikai saki vienu vārdu Jā, un, un, un notiksies. Ja un tie, ko tie jūdi atkal bļauj, ko viņi te ņemās, ja? Un kurš tad te visu iesācis ir? Tas tak tas pāvils, tas tak sauls, ja? Nu, nos, nu nozīmējiet viņu pēc iespējas tālāk, ja lai ir klusums un miers. Un grieķi, protams, saka, nu, protams, nu, taču mums vajag mieru, mēs gribam poēziju, mums vajag dzēju. Nevis kaut ko te skaidrot attiecības. Draugi. Uh, Man tāda nojaus, ka mēs arī turpināsim atkal nākošo reizi šitā paša viļņa. ja Dievs dos. Jā, ja Dievs dos un sagādās un sakārto šīs visas lietas, kad eh, es domāju, ka katrs viens mēs varbūt šodien ieraudzījām Pāvilu savādāk, nekā mēs viņu bijām iztēlojušies. Uh, Un uh, vissvarīgākais, lai mēs paši sevi ieraudzītu savādāk, nekā mēs esam iztēlojušies. Lai nav tā kā mm, saules teica, ka es visās lietās esmu taisns un viss ir kārtībā man ar visiem likumiem un šīm lietām. Jā, mans novēlējums, lai mēs patiešām ieraugām Dievu, lai mums ir ar patieso Dievu komunikāciju, un tad viņa vārdus sadzirdot, uh, redzot, ko viņš, kā viņš rāda, ko viņš mums saka, tad mums ir ieraudzīt paši sevi, dārgie draugi. Nu, ar šiem vārdiem es atvados no jums. Nu, tas, par ko mēs runājam šodien, tas nekādā ziņā nenoniecina apustulu Pāvilu. Ja? Mēs vienkārši diskutējām par viņa raksturu īpašībām un attiecinājām tās uz sevi, un šī gaismā vēlējāmies ieraudzīt arī sevi. Un, protams, mēs to arī ieraudzījām, un tāpēc Dievam ir iespēja lietot, bija lietot iespēju gan viņu